Ixo! Ixo! Konnichiwa guzieri gaur erabaten zaituztegu ekialdera, e, eh, run ekialdera, eguzkia jeikitzen den egira, Japonia. Eta hori egiteko Josu gireikin aiz, gau Josu? Gabon, Matin. zira. Bai, ere? Prest, uh, bai, zikongi. Presto oren batez Japonia ipatzeko? E, eh, bai, noski baietz. Eta Josu, zer gaitik Japonia? Zer gaitik Japonia, sustut zer gaitik ez, eh? Erriguziek bari eh, baitute tokia hemen eta sustut... Uh, Japoniak musika biziki interesgarria da, ala ere, Japoniak kultura, orokogian ere bai, justuki aipatzen ba nuen atzo ere arantzai fite fite eh, olako ikusiko ditugu olako mangakeriak nahasketa mm -hmm. musikarekin mangen artean ere bai baita musika tradizionala eta musika handezagot modernoagoa eta sustut ere, nola Japoniak ere segitzen dituen mundu diren musika kurante berdinak, noski? Beren ikuspundu horikin beti. Bai, noski, ekartzen dute, ola, beren, beren gatza, estilo, estilo bati. Egan, eh, nahiko uh, eh, egeski ez dut garen, baina nahiko... Uh, eh, ba, egeski garen dut. Eh? Egeski <laughs> dituzte egen ganat. Bai, eta ure urak da Japoniak gauza bat entzutzen usu. Bai, bai, bai. Noski baietz. Dia hizkuntza, hizkuntzak ere badu lako... Mhm. Olako soinu bat, en, e, dezakegu. egu. Ez dela, Euskara eta zainu juna, txabaten dut.

Segitzen dugu ordan, hasten dugu gure Japoniaren uh, itzuli tipia geixo emankizunean. Iso emankizuna, Eta lehen kantua zurentza jo ordan, eh, horreta uh, zuberdut hor, entzuko ditugu, uh, eh, zakit sortzi batzi amarkantu berda, uh, hartu ditugu guk maite genuena, baina ez da bate, uh, Japoniak guzia, du Japoniak guzia horrentzunen, ados gira. Noski, ez dugu pretensioa hori gaitia bate. Lehen taldea, entzunen eh, duguna, mm Wagaki Band deitzen da. Eta fama, fama aski, aski handi badu, bat ez Japonian, noski baina mundu mailan ere badu fama eta eien gauza da mm, hartzen dutela eien estiloa. Definitzen, bakizu, nola definitua den eien estiloa? Uh, folk rock. Bai, folk rock, <laughs> folk rock, folk metal. Ados. Iduridu ez dela kompatible, olako definizio bat, baina bai, Egia ezan entzuten ditugularik, badira olako nahasketak eh, estilo ezberdinak kurutzatzen dira. Eta beraz uagaki band um, zazpi musikari badira. Eta dena badira instrumentu klasikoak, eh, bateria, gitarra elektrikoa, basua, kantaria, Japonia da, mhm. noski. Eta gero badira instrumentu tradizionalak. Eta berba gero aipatuko ditugu sakonkiago zein diren instrumentu horiek eta kantuaren izena ez dakit. Zenta ez dakit irakurtzen eh? <laughs> poniera egia erran. Hori da, fiskat arazoa uh, bilatzen gintuarik kantuak, YouTubean ibidez, bada taldearen eh, izena idatziz, inglesez edo, gure, gure izkietan, baina kantuaren izena usuz japoneraz eta japoneraz idatzia iz, izkerak ere. Bai, beraz, wagaki band, eien kantu biziki famatu batekin entzunen dugu bere <laughs> ala beraz. Sen. Wagaki band entzuten genuen hor. Wagaki dazten da, uh, ube bikoitza AGA I, hori da, Josu? Hori, sebera. Entzuna, ebo, eh, zue, pentsazten dit, beziki eh, pagan metalari. Korplikani eta norbegian eta iparrean diren talde horiei. Bai, niten dituzte olako asketak instrumentu aski... Uh, edo gaitatzen ez ditugun instrumentuekin metal, metalan adibidez. Me ez da imeste metala, me, berba ipatzeko zazkia. Gitarrak badua ere metal soinuan bat. Bai, gatzen du olako indar bat, bai. Baduguna hor talde untan, zazpi musikari dira, ba ez ditu daipatuko musikariak dutzen maitituzten ezautzen eh, ditugun instrumentoak, baina adibidez, badugu koto bat, koto da horako ahpa japones bat, mm -hmm. dena, eta entzuten da maiz, baina eh, entzuten da maiz hola gehitzen melodia gitarari edo bukatzen biskat gitarren, eh, gitarren melodiak edo esaldiak. Gero, baduguna ere, zaila de gaita, shakuashi bat, Saku hasi bat eta flauta bat da. Ah, flauta bai. txinatak bat eta hainitz instrumentu bezala japoniak uh, eh, mhm. tradizioan. Txinatik, eh, eldu da, zenta hainitz... Eh, da, flauta, in... flauta lodi horiak hor ez? Bai, horako flauta lodi bat entzuten da, eta egia erran ere da biziki ongi jotzen duena. Eta horako una asketa bat musika mhm. hortan mm. biziki ongi ateratzen dela, ere. Gero badugu Shamisen bat, mhm. hori da horako uh, eh, frantxez bezala lüt. Eta mhm. hiru irusoka soka baizik ez ditu, baina uh, eh, bera ere musikari bizikion bada eta aukera bari maduzi entzuleak joan youtubera, jo waga band eta jo adibidez solo edo hola eta ikusi guzti musikari hori, neska hori, biziki mhm. ona dela eta biziki ongi dela, ongiari dela eta hiru soka aski direla iniz nota ateratzeko ere bai. Eta beste instrumento edo azkena tradizionala duguna da wadaiko. Eta wadaiko da literalki, japoniak ez nahi du ezan, eh, bombo japoniaja. Simpleki. <laughs> Eta hori aldu zauku uh, asiatik ez da zinez japonian eh, sortua, zazpigarren mendean, edo lagri batu da japoniat instrumentu hori. Eta gaiten aldeguna azken gauza interesgahia instrumentu honi buruz, da um, pixkan nahasketa bat ba, dela, konsideratzen da instrumentu hori, dela nahasketa bat musika, musikaren artean, baita ere artemartzialak, eta olako Polako gauza espiritual bat, jana baita, soinu hon bat ateratzeko, izan behar da ongi, eh, ongi lotua lujari, kan behar da oreka, oreka bat eh, gorputza eta espirituaren artean, eta honi esker ateratzen da soinu hon bat, eta hori, hori ere instrumentu honek, gehitzen ditu hainiz gauza bateriari, gehitzen du indar bat soinuari, eta instrumentu hori guztien nahasketa, nasketak beraz ekartzen du, alere, soinu, az, aski, aski polit bat, ez gira baina... Polita, uh, indartsua ere, indartsua edo, ere, bai. Eh, ez baina, dudu fite doala dena beti. Bai, bai. Ez hain beste, ritmoaz da, en fite doaten, baina... Fite garbi. Ba da, bai, bai. Da. Uh, txistu hori fe txistu zuen, deitzen dela? Deitzen da, shaku hasi. hori, duri du, bai, airean, airean, aideela. Bai, bai. japonei, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Segide zagun ba. Estia zelatuko dugu orain entzungo baitugu Tokyo Ska Paradise Orchestra. Bokzu zer den estilo eh, ezala, Joshu? Tokyo Ska... Eh, mm-hmm. Pua, Ska? Mm -hmm. Are, eh. Eh, bai, eh, eh, Ongi? Eta bai, e, adituak gira e, musikan eman gizun hortan Agir, ega. Ba, guziak bezala azka, baute beren izenean, hor Tokiokoak dira, eta ba, ozakitzen bat dira, nahi dira. Pasazena, natxestan dola huai amak urte, janik. Hanintzan jadanik. Antzinen janik, eh? Zabat, ibost, sei urte, zintuan, mekik? Ni, hanintzenan. Ba, hanintzen, <laughs> Horentz um, zuten dugu, dizena, tai union egaita, jolta, ez da aintzka, da gehiago, roken hola, berroi eta hamar hamarkalko eh, roken hola, baina ere, eh, bada, bada ska pixka bat, tai union egai zeketan ongirten dudan, Tokio Ska Paradise Orkestra. Girls, what the peace! Tokiozka Paradise Orkestra taldea eta iu ni honegai gazkeratzen txeguraski. Josu? Eh, ona, egia erran biziki ona, mm. eh. Bai, garbia. Petsa dut, eta iu induela duela uh, musika zoroak gelitu gabe hori bak egiten dute, kantu osoan, bada gitarra solo bat, bada bateria solo bat, bada uh, teklatua, seksua, um, bai. biziki, bizi atxan dut, walk and roll zerbait. Bai, bada olako nasketa bat, uh, eh, ai, hoken hola eta mm, skaren artean, eta gehan hainitz irudikatzen du biskatolako japoniak kultura, mm. ikusi dugun bezala, izan instruendu tradizionaletan ere hartu dituzte hainitz uh, Idekiak dira influ, munduko influenzieri, mm eta ez dira, ez dira ba, hain bezala, ez dira etxiak, bai. baina bere ganatzen, hien ganatzen dituzte estiloak, eta hor ere, baizitu, <laughs> argiak da pixkat, eh, kantariak noiztenka getzen ditu olako, olako karatekaren soinuak <laughs> eh, <laughs> esaldi esa buka eretan, eta eta egin da, hemen egingo ginuke txop, txop, txop, txop, eta berak du, Harua, harua, harua! <laughs> Olako gauza bat iskat, eta eta eien moldean, eta bikaina, hori da, hori da ere Japonia, <laughs> Japonia kultura. Tokiozka Paradiz Orkestra orduan, ez dira gelitzan hori eta bost urte ingo ituzte aurten, hori eta bost urtez hori eta lau diskata ituzte, gehi sei live, eta ez dut aipatzen zemat uh, eh, goi bat ere kolaborazio, ez dira inoz gehitzen, mila bat zenut, eta laurugetan ezortzian, bakarrik, amar, epe, eta dituzte amak urte batez, jenio bat irabeteka. Ez da gaizki. Ez da gaizki. Eh? Funxean ez da bat egaizki. Ah, ai, ai. Oita bat urtea orten, eta dola orduan amak urte, bina eh, bai, eta zazpian, eta ez da ziren eh, siberuan zelarik, da mendin, eta etu ziren, justu igande ahatsaldean, euria hasi zen, oiek hasi entzin, bai, lehenago, eta ere ere ziren, eta nimaleko uh, eh, motivazioa bantzuten denak karpazpian ginen, eta denak joan ginen eh, hori uh, azpira jotzera, eta hien argitu horiek zituztela hartzen argazkiak. Esenak ginen ziren, hanba eta mairu eh, pertsona, eta erdiak bazitzen argazitrezenak gure hartzeko. Derratxe mandut uh, Eta bai, bizkion. baietz. Uh, Tuk eskaparagutra, eskatale biziki onan, maite bali mozue, uh, bau hogeita, hogeita bost, hogeita lau aluma, uste eta bostetako hori bakik entzutan duzuela. Bada askin, bada. gabe. Bada Ehm, Tera, taio nio taio, taio, taio desberdinki datzia da denetan, Ta taio du, Ta ezakit. Eta ongi datzia bat ere, ez zinuke jakinen nola egan. Egia da, egia da, barkatu, eh, norbaitek, eh, zuten badu, marga, marga, marga, marga, eh, ongi... Eh, Omen, menperatzen du. Menperatzen du, nahiko ongi. Barkatu, marga, eta hango, utzi mesu bat, ez dut ez hori, mesu bat ustean duzuela, Facebooken argazki biziki dar bat, egin dugu, edo Bai, ba, <laughs> ba, ba, ama bi urte montaketan matxinek. <laughs> Eh, Ranaltzim mezu bat, edo zuek ere nahi bauzue uh, eh, japoniak kantu bat entzun, utzi uh, lotura, horrek erresten du ere Facebooken, utzi lotura bat uh, mezuetan, eta pasko dugu, denbora bali bat dugu? Moski baietz. Ma, fite egin, horrentzat. Segitzen dugu. Iskau! Urrengo bat zuretzat, Josu. Bai, Eta estilo zaldatuko dugu, eh? Yeah. Bai. Eta crossface taldea aipatuko dut. Uh, ura biziki famatua, eh? mundu, famatua. mundu mailan, yeah. batez ere me, metal munduan ea eh, lere, baina mundu mailan biziki famatua. E, eh, Japoniak beraz talde hori Osakan sortu zen. Mm -hmm. 2006 garen urtean. Naiko gaztea da, ustut dola, oaio bost urte, zela hain zegunak. E, famara, bai, fama ukan dute batez ere hartu dutelaik uh, eh, Prodigy taldearen kantu bat berriz, mhm. Omen taldea. Bertxu bizikiona, berriz ere uh, eh, zoazte ikustela youtubera bai. jutmen badat, bizikiona da. Bai, Crossface Omen kantua beraz. Eta hien estiloa da nahasketa bat elektroa eta metalcore estiloaren artean, beraz, mhm. solako mm -hmm. nahasketa bat. Eta biziki famatuak dira, egan nahi baita, mm, hien uh, eh, zuzenezko saioentzat. Yeah. Joten altzizte entzuten alduzi diska bat, bikain da, biziki ongi da. Mhm baina zuzenezkoetan zinez bote horako presentzia bat eta indar bat eh, zinez argi garria da. Eta beraz crossface taldea, entzuten dugu, jen monolit kantuarekin, monolit eh, atera baita, bimila eta amalau garen, eh, bimila eta garen urtean, obekio egiteko. Beraz crossface taldea, metalkor, elektrona asketa bat, eta gerran dena ongi, bateria biziki ongi, teklak ere biziki ongi, basua, gitarra, eta hots bikain bat ere bai crossface. agartzen monolith inglesez. Bai. TH, e, monolith. <laughs> Bai, uste eta inonak girela japoniak ez da inglesez. <laughs> eta aliz, ba, zena jaiteko inglesez, cross-faith. Cross-faith. Cross-faith. Bai. Zer eta ere, eh? Bai, eh? Zer edarte, hori zen hori ongi, inglesez, bai. cross-faith. Atik entzutea ez da zaila, eh? ez da, gira, boa, produkzio bikain bat da, horrengi belean, eta pentsatzen dugularik eh, metala, ez dugu pentsatzen funtsian eh, japoniari, mm -hmm. egia egan, baina e, ikusiz ze emaiten alduten eta berantago ere beste mhm. metal talde bat. Badea talde, metala talde hainitz. Bai, bada, bada animalesko bai. kultura bat, punki munduan ere, punki bai. mailan ere, bada bada animalesko kultura bat eta izerri ongi egiten dute eta eta hien kara e, da eh, fama fama badute eta eta merexirik e, eh, soinua bikaina da musikari honak eta produkzioa ere bikaina Horre gamer da nik ikusia ditut uh, Elfesten um, mal iru lauen ez eta jandu zuna dira esena gainean nabalki do gehienetan meta batan kantariak du buskat animatzen dena bostak eroak dira bateria jolea ere eroa dat biziki bateri jolea. Kustan dira, bakik badira, norretena, drumkam, drumkam batzu. Bai, uh, kamerak bakarrik bateri. Igarria da. Bai. ongia iden, ta erreski. Bai, tatsuia, amano, deitzen da. Eta mm -hmm. da, horrentzat badira, initz bideo, nun ikusten aldugun, ara soloak egiten. Dena, da, bai, funtsian ez du, badira, eh, mundu mailan eh, bateri jole, behar beagoak edo ainonak, ainan <laughs> beragia, eta beste taldeetan ere ikusten da, bai. ari hola, edbangatzen, eh, zinez, astoak bezala, burua, burua bidaltzen eh, leku eh, toki yeah. guzietara, eta zinez, animaliko animaleko indar bat emaiten, eta horretako horregatik ere famatuak dira, orako, emaiten duten indarren zuzenean. Eta baina, honik ez dut uh, monolit jatera zuten hortan, bat erabeskak kantuatzuk, uh, Jaggerbom, nik handiz baiten duen, bai. estiru batean ere biziki ez da gelitzen beti entzinera doaz, uh, ba, cross-faith ikusteko, ba. youtubera zoazte ikusteko, eta guk segitzen dugu. Eta segituzko zaitut, nik ere, uh, metal munduan, Baia. Maximum The Hormone. Mm. Taldearekin hori bai uh, talde eroa, eh, bizik ezaguna ere mundu mailan. Berra japoniak Metal japoniak talde famatuena. Seguraski bai, uh, eh, beste ikusten momentuko, baina seguraski bai. Ez hori noitxoin pixka jaten duniz. Maximum dioma, zera <laughs> japoniara, zera japoniara ez da posible. Maximum dioma, horren, eh, bezala, eh, gazko kantuaren eh, izena zakitz, baina nik daitu dut Stop Winnie Upload, hori katzen baitute kantu bukaran, zakitzen bataliz. Horren dugu berala, Maximum The Omen Maximum The Omon. Maximum the Oman Stop uh, Winnie Upload, Stop Stop Winnie Upload uh, kantuan. Enfin, Ola hitu dute gazkiz ala oz daula etzen, baina riskatxe bat onzu eman Maximum the Oman YouTubeen eta lehen kantua da. Uh, <laughs> nola definitu, hori? Dena eta zer nahi? Pua, dena bai baina ez da zer nahi bate, eh? <laughs> da, lortzean hasten hainbeste estilo, hainbeste referentzia ezartzea. Metala, hardcora, pop, da, bai, bada, bada funk. Bai, jakin behar dena, bai, basista hori, dena da mm, animaleko sale bat, eta zinez maite du uh, flea. Mhm. Redo Chili Peppersen uh, basista, bai. basista beraz, maite du, berak ere tindatzen ditu berileak, aida buruz gohi eta eh, baritzen du justu ara, slap teknika hori, eta ahi ahi da, bai, talde hori, lortzean hasten hainbeste kantu batean zinez, ba, ez, bai, ez, ez, eh? ez, ez, ez, disko batean, ez kontzertu batean, ez kantu berean, adira mila referentzia, adira ez dakit zenbat influentzia, eta... Eta lortzen eta on, alteratzen da zeit biziki ona, eta hori biziki zaila da. Eta alere, irudikatzen du horako <laughs> pixkat izpiritu Japonia bat, adibidez surita huzu eh, Japonian eh, hmm? joko mm? bat telebistan, <laughs> jate huzu, nola iteute horako gauza bati pentsatzeko, nola, nola pentsatzen alduzu joko bat horaitia, eta musika horien entzutean behauza pentsatzen yeah. Me nola, nola zertako, zertako hori hori pentsatu dukik, eh, eta hori ateratzen da, eta bikaina da. Zer, jamer da, hor, ez da bate pitokiri bat kanturi ez dute justu egin, eh, kantu horretan bost eh, estoi desberdin, baina hori ditunte kantu kasi gozietan, eta bali oro hain uh, eh, maksimum dirman hori azten dut. Eh, da, Death Note, maite, maite oso uh, seri horik ez dut begiratu, dut, bai, da manga bat, famatua. Bizik fo, kasik famatuena, ere hori bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, janik, uh, eh, eta horretik eh, biziki zagunak dira, ba, eman uh, japoniak metala eta eskubaski lehentarikoetan treko da entreten bat emozue, eta behar da, uh, entzun neska, hor, bateria jola dela, eta eskia jarroa da, ere, uartarazteko metal munduan biziki neska bat baterian zutea, du neska bat zirean kasik denetan, zuri uh, ere, hori egan. Bai, ongi da, Maximum di Oman entzun talde hori berriz ere, eta guk e, janik pasadira hogeita ma lau minuta, zuek ere zerbait entzuna eba ez dudai eta Facebookera, eta ikustea argazki eh, biziki poetori denbora eman dugu, eh, gure bihotza eman dugu argazkietan, <laughs> uste eh, begiratzea, uh, eta Josu Gian zizekto hona gainera. Eh. Bai, bai, bai, bai, bai, zinez. Sigitzen dugu. Ixo! Ixo! Еще! Еще! Zarekin dugu, gien. <laughs> Josu, Josu. Eh, segitzen dugu, Son of a Star taldearekin. Mm talde hori, ebe ikuste erakusteko edo ikusteko alere, da beste metal talde bat, eh, gehan, eta entzunen dugun kant metala da, baina egepikan eh, entzunen da alere horako Japoniak influenzia da, eta beraz kantu hori, derakusteko mundu mailako talde ezagunek ere, batzutan hartzen dutela inspirazioa Japonian, mhm. eta berdin eh, hasi uh, beraz Son of Star uh, talde unen kantu baten entzun baino lehen, entzun dezagun uh, Arkenemi, mundu mailan ez biziki famatua den metal talde bat, mm -hmm. batez bai. ere neska bat delako kantari eta neska kan metal kantarien artean, nesken artean, beraz bera da famatuena, Alisa White Glue. Beraz, entzun dezagun, arkeen emiren kantu baten zati bat, hasteko. Smell the by Arkeonomi, taldea entzuten ginuen kantori, atera dute, eh, uste dut janezake 2000 eta amala urtean hor aldean. Eta horren, zenen dugu Son of Starve taldearen eh, kantu bat, beraz, eh, hien diskatik diskatik ateraia, Starve diskatik ateraia, eta hiek 2000 eta amabian atera zuten diska hori, eta Rage kantua entzuten dugu. Sen of Stuff taldea, zuigetzez, uh, eh, moztu barko dugu baitu goino beste ezakitzen bat kantun entzuteko, eta jenik bai. barko minuta hor garela. Uh, Zer haiteko horren gainean, Josu? Ebe, haiteko uh, eh, arkenemik hartu zola, beraz, ebatxi zola, zenta egeran ez zuten seinalatu eh, nundik heldu zen kantori. Zautzen dut talde bat eskolegian gauza bera duena. Abai? Ah, <laughs> <laughs> Nik ere, bai. Bai. <laughs> Ez gira hor eh, Euskal Herria aipatzeko, baina Japonia aipatzeko. Beraz, arkenemik hartu zuen eh, kantori hori berriz sein gabe, baina eh, nahiago dute bertxio hori, zenta errepikan zinez... Errepika, ez pirata gaza hori. Ba, <laughs> errepikan, entzuten da Japon... Fe, ez da gendone jan, entzuten da Japonia, horako... Egen, espiritu bat, hor, bi hautsa, hor ere, badugu esentzazioa entzutea manga baten... Jeneriko bat, bai. hor eta eta bizik hainitz maite dut eniz zale sale, eniz hain beste zale olako ez dituta inbeste maite olako repikak eh, metal kantuetan baina bai. hor badu badu bat eta eta ongi sartzen da kantuaren ispirituan eta genera biziki ongi maiten dute alere kantu hori eta Son of a Star e, triste dena da <laughs> talde hori gelditu dola <laughs> gelditu bai. dela 2008an eh, gelditu zuten eh, talde hori moizenez aldatu dute Ara, Son of Staff kantua, eien eh, Rage kantuarekin, eta nahi baduzie konparatu Arken Emiren kantuarekin. Arken Emiren kantua deitzen da Stolen Life, baina, bo, ez du balio entzuti Arken Emirina, entzun, uh, entzun hori zinez hobeagoa da. Xo! Iso Facebooken da ere! Utsi mezuak, oarrak, galderak, isuren, horri aldean. Iso! Eta justu kai patu duzu uh, e, manga generiko bat, eta orientzungo zungo dugu orain, uh, e, manga biziki biziki on bat, full metal alchemist, zautzen zu ere uste dut? Bai, bai, bai. Manga bizikiona, nik uh, irakurria, eta bai, egintuzte bi adatazio uh, telebista sailan, bat eh, funtalkimiz detzen dena, hartzen duena mangaren astapena, eta gero ahunt uh, beste bide bat hartzen duena, eta beste bat funtalkimiz Brotherwood, eta hori bai baduena da dena manga, ahunt manga hartu duena, biak bizikonak dira, nuk sut nahi izan dela ere gehazko manga, eta, eta bera animatua, Ehm, baina hor garrantzungo dugu lehen animatuaren uh, eh, generko bat zidugarrena uh, ehm, detzen da undo, undo Ondo inglesez, prezen dut? Ondo! Desegin? <laughs> Zahit! <laughs> Eta taldea kuljok ditzen da. Jock taldea undo kantuarekin gire demora fite doak duan eh, segitu beharko dugu hori lan Full Metal Alchemist uh, mangaren eh, generiko bat eta egia jana kantu guri gego eman dut Full Metal Alchemista ipatzeko ez eta talde hori egia jana ez da biziki ezaguna eta bat tutetzarete Wikipedia da bakik idatzea da uh, Full Metal uh, Alchemisten genetukein dutela Gero egin jaiten alduguna, alere uh manga horiekin, bai. maita edo ez maita manga, kalere, gaitan duena, indar bat itaute musiken zate, alere, eh? generikoen bai. Bai. zinez dira, mus egiazko musikak, eh, ekoizpen honekin, uh, zinez pentsatua da dena, eta, eta zinez talde onak jotzen dituzte generiko horiek eta bai. biziki interesgarriak dira entzuteko. Bazen beste tale bat, uh, Asian Kung Fu Generation ere uh, Fumetal Kimisti gintena, ere, uh, Naruto eta kantu biziki onak iroa gainera. Uh, Fumetal Metal Kimistera itzultzeko, ehm, barakit, egia uh, hemen mangak dutela uh, Uh, Dodien da uste duela manga dela aurrenako gauza bat komiki bat, ala. Ma ba, egia, Fullmetal Alchemist bigatzen duzu harik gauza ere biziki beltzak ikusten ditola, uh, eh, simple iteko da mundu batean uh, alkimistak diren, posibe goza eh, eroak egitea, eta atratzatzen dute, bo, anaitasuna, laguntasuna hori manga guzietan bezala, jane dut, baina ere uh, iltzea eta aurrekiko zu erlazioa, gata bazak biziki txusia ikusten dira, mangan. Mm Nik da, gaztea bari mazira, mm -hmm. neuzo ikusi magazki bizidun on bat, Bauzu autua e, Total Spice edo, edo <laughs> ez dakitze eta manga, manga mm. bat, alere, interesgarriagoa bat. Interesgarriagoa da manga baten suitea. Gero ni egiaren izale, baina alere generikoak biziki onak dira. Eta usu biziki ongi pentsatuak dira astapetzi bukera arte. Historia oso bat baita ere segitzeko. Saltzak, saldu sa, ire, ire iraragi puska. Saldu <laughs> da hona dena. <laughs> pentsatzen bauk. Josu, jengoa, zek da? Ebe nik ere salduko dut eh, gauza biziki ona baita Suggestions taldea Gainera, pitan, eduridu horako eh, menu batean haizu, uh, eh, Suggestion du chef mhm. Suggestions taldea Dictator kantuarekin Bo hori da, metala, bo, metal piskat uh, Piskat indartsua, alere mhm. Hainitz -hmm. maite dut, ba, batez ere maite dut Da metala entzuten al baituzu munduntan egikusietan, egiten eh, alda horako metal bat, eh, izan Amerikan, izan Frantzian, izan mm edo nun, baina maitut kantariak gehitzen aldituen eh, emozioak edo soinu tikiak ola kantatzen duelarik, <laughs> hainitz maite dut hori, eta ekartzen dako bizia kantuari, beraz ara, hainitz maite dut talde hori, Suggestions Dictator kantuarekin. Suggestion, atalda? Suggestion? Suggestions, bai. Eta kantua diktator. Bai. E, fai, maite dute egin, hor gira pixkat mugan eh, metalkor eta deskor estiloen... Eh, estiloen artean hor, e, eta bai dut bere kantatzeko <laughs> manena, hauts bikain bat duelako, e, metalaren zat, oiu, oiu bikainak egiten ditu. Bina egitzen ditu, horako, horako soinuak hor kantatzean, hor bezala. Eta hori, horako gauzek kartzen dute bizia kantuari eta hainitz, eh, hainitz gustoko dut eh, hori. Ara. Suggestion taldea diktator kantuarikin eta guk segitzen dugu iso ebankizunean. Iso! Iso! Iso! Iso! Bon, demora gutxi dugur, lan, uh, bi kantua ipatuko ditut betan, eta lehenik uh, kantu bat, denek zautzen duguna, baina norkezakiena ezakiena dela, kantu hori, denek uste dugu Amerikar kantu bat dela, Kilbil uh, uh atera baitzen, baina ez da, batik Kilbil entzat, egida. Zautzen zuri, ba bai. Telefuten uh, generiko ere. Ba. <laughs> Let's zepilondotik. Egia, egia. Bai, Led Zeppelin uh, migrant song arzusten telefut, dandotik hori, dorena gozakit, eh, Kill Bill filmantela zen, Another Battle filmaren filma zat, japoner filmaren zat, uh, eh, komposatua izan da, eta hori Tomoyasu Otei, uh, artistak, komposatzaileak uh, sortu zuen, Battle Without Honor or Humanity deitzen da, eta hori, dakizue, uh, japoniarra dela kantu hori, eta ez amerikarra dozakit nongoa. Baina ez duen eh, hori aipatu nahi azken kantua izango delako, baina kantu zar-zar bat, mila behatzerun, eta irurgoi batean atera dena. Baia. Bai, eta, eta nustez, denek entzuna dugu, jakin gabe, do, do uartu gabe ere, entzuten dugu berala, zukiaki, uh, berri dut, zukiaki ditzen kantua eta kiu Sakamotok du idatzi. ず涙がこぼれないように思い出す春の日ひとりぼっちの夜上を向いて歩こう にじんだ星を数えて思い出す夏の日ひとりぼっちの夜幸せは雲の上 So, so, so, y o Ez, baina maiten du, maiten du sentsazioa dena den, deia entzuna dudara mila aldiz emisian. Mila batzun tero eta batean antera da Japonian, irugeta iruan estatu batuetan eta eun bertxo desberdin izan dira bai Amerikeraz, eh, frantzesez, espainolez. Uh, eh, zekitzen bat filmatan agertu da, baina Ghibli filmatan agertu da, Mad Men uh, telebista saion edo Malcolmen ere, adibidez Godzillaaren uh, filmatan ere aterada, da, fe, usu entzuna da, ba, ez daki. Egiazko izena da Ue O Muite Aruko, Eta ulertzen zu zaretik eh, Amerikarek eh, nahi gute eh, zukiak ideitu. Bai. Hora? <laughs> Eta ikere, estapenean. Eh, <laughs> eta ikere, egeran. Kiu Sakamotok du hori uh, eta komposatu eta abesten. Uh, Eusek, badu zerbait, uh, gerland horioko zerbait badu. Film, ulertzen dut filmetan emaita. Ah, bai? Bai, gerland horioko, idugu bai. jamarkalako zerbait badu, japoniak zerbait badu. Uh, Bai, horako, naizketen bizkatz. Klixea den, baina... Zorion tasuna zuten. Bai, Nik emaiten dite meia lasterka iteko pentze <laughs> batean. Hori da. <laughs> Ta, suitia behiak, eh, soriak eh, egal, egal, egal aiten hor airean. ma, ba, bizki muñoa da. <laughs> Hala, ez deskriba penpolita. Hora, zer, zer den eh, Japonian eta, eta deneri mintzo dena. Bai. Irurugaita, irurugaita bateko. Eh, kantu bat da hori eh, eta azken kantu bat entzungo dugu eta zura izango da Josu eh, Kasik azken kantu bat, egia <laughs> aldatzeko, ah. aldatzeko, eh? Bai, ale, eh? Ale. Poa, egia hainbeste maite dut estilo hori, nun behiz zentzunen dugu, metal, metal talde bat behiz zentzunen dugu. Eta asustut ikusiko dugu uh, hemen, eh, japoniarrak biziki, eh, <laughs> biziki direla, eh, noski. eta asustut entzunen dugu zentada kantu bat, bakarrik uh, uste badu bila bete atera dela kantu hori, laizteg jere disko bat aterako du talde hori. Sable Hills kantua da eta The Chariot deitzen da Sable Hills taldea, The Chariot kantuarekin entzuten dugu. Eta gozatu riff indartsuetaz, sustut. Aipatu berriz ere moztu dugu kantu hori, uh, baina zagisak atu guziurek riskia txatzen dira entzunetan. Bai, noski baietz, eta justu gauza baten erraiteko, bai. hain ez taldean zunitugu inglesez aitzen, eta sustut uh, eh, erri guzietan bezala zaila da fama. Ukaitia mundu mailan inglesez ez baduzu uh, kantatzen. Mm -hmm. Entzun ditugun taldean artean, edo, proposatu ditugun taldean artean, bakarrik wagaki band taldean entzun baitugu. Du saltatu uh, famara, ingl, e, kantatuz, baina gainateko taldeak inglesez kantatzen dute eta hori e, piskat e, alde bai, batetik Bai, bai, ez duatu eskolegian bezala, ez duatu entzutea japoniak taldeak japoniaz e, mintzo eta euskal dunak, euskal razari ere Bukatzeko azken uh, kantu bat uh, entzungo dugu eta nahi nuen ba, Japonia ipatzen baitugu, nahi nuen gure jenerikoa entzuna Irea, irea, matin. Irea du, ados. Ikduk sohtu, eh, iai zaita eh? Asumitu biskat. <laughs> Ados, ados, bakatu, Josu. Uh, e, eta kantu hori, eldu da, Dragon Bola zeta joko, bido joko batetik, uh, e, bidokai bigarrenatik, eta zakit bate nork egiten duen, egia janduz bilatu ere. Uh, dugu, ebe, bengoz, iso emak zuen, japonea ipatzen baitugu, uh, Dragon Bola zetaren kantu isoren generikoa, hor ere generiko bat izan baita, guretzat, eh, derra. Hmm. Eta mirra, milesker guziri, milesker Josu, nekin gotatik, egotagatik? Milesker hiri, matien. Eta milesker japoniari, sustut, ema, emaiten duen zat. Eta elduden, hastean, uh, eh, itzordua, baiten zuegu, hemen, iso mankazuelan, Tristan Murgi irekin zanen bere eh, dual bigarren diska aterabaitu, utxa deitzen dena. Eta hori, eh, kusko dugu, elduden, hastean, milesker guziri, eta elduden, haste haste arte! はどこだマジ負けなしの勇者たち正々堂々正々堂そんなハイテンションでぶつかれ熱いアドレナリンがスパイする正々堂々汗ゆえここは宇宙という名のスタジアム星の真っ只中で俺たち未来への

したならもっと前 た時奇跡の風が吹く友よ行こう雪が心で燃えたら翼がなくても飛べるんだ散れる夢がどこから始まるもう止まらない誰だときのライバルはどこだマジック ちの勇者たちきっと思い切り止めるぜ